بسم الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh biz o'tgangi darsimizda muhallabning yana bir farzandi mufaddal ibn muhallab ibn abi sufra al azdi rahimahullohni xurosonga voliy bo'lganligi va buni voliyligi 9 oy davom etganligini aytib o'tdik lekin alloh subhanava taolo madada va yordami nusrati bo'ldiki bu 9 oy davomida juda go'zal bir fathlarni olib bordi aslida u voliy bo'lishligidan oldin ham yaxshi janglarni va islom ummatiga zafarlik yutuqlarni olib kelgan edi bu o'sha iroqdagi xavorijlar qarshi janglar bo'lsin yoki otasi bilan movaron nahardagi jihodlari bo'lsin bu mufabbal ibn muhallabning xurosonda voliy bo'lganda qilgan ishlaridan eng kattasi bu termizdagi jang ekanligini va buni tafsilotlarini aytib o'tishlikni aytgan edik Keling, mana bu Termizdagi jangni tafsilotlariga kirishligidan oldin biroz tarix orqaga qaytsak. Chunki ayni bu jang Mavaron-Nahr diyorlarida keng ko'lamdagi islomiy fathlarni boshlanishligiga bir darvoza bo'lib bergan jang bo'lib hisoblanadi. Chunki Mavaron-Nahrning eng asosiy mintaqasi bu Buxoro, Samarqand, ya'ni O'zbekiston orqali hozirgi kunda O'zbekiston deb nomlanyapti. mana shu yo'l orqali o'tib borilar edi bunga termiz orqali kiriladi bu termiz bir inson tarafidan bekitib qo'yilgan edi u inson kim edi tarixga biroz qaytsak 64 hijriy sanada muaviya roziyallohu anhuning o'g'li yazid ibn muaviya vafot etgandan keyin o'g'li muaviya ibn yazid xalifalikka chiqdi bu kishi ozgina xalifalik qildida bu ishni tashladi ya'ni u kishi ham vafot etdi istifodan so'ngra u kishi ham vafot etdi so'ngra nima bo'ldi xurosonda salim ibn ziyad voliy edi bu xabarni eshitgandan keyin avvalo biz aytib o'tdikki insonlarni bir jamul jam holatda ushlab qolishlik uchun o'ziga bay'at qildirdi insonlar bu salimga mehr muhabbat bilan bay'at qilishdi lekin xuroson ahlini bilmadim bu tabiatlarga singib ketgan narsa edimi yana xiyonat qilishdi bu narsani sizlar bilib o'tdinglar bu xiyonatdan keyin salim bu viloyatni tark etdida makkaga qarab yo'l oldi nisoburga yetib kelganda abdulloh ibn hozim bilan uchrashdi va u bilan biroz suhbat bo'lgandan keyin xuroson voliyligini abdulloh ibn hozimga yozib topshirdi va unga o'zidan yordam tariqasida yuz ming dirham pul berdi abdulloh ibn hozim Xorasonda viloyatini qo'lga olgandan so'ngra bu yerda insonlar ta'assubiyat qilib chiqa boshladi. Chunki Abdulloh ibn Xozim Sulaym qabilasidan edi va Xorasonda boshqa katta qabilalar bor ediki, bu Banu Tamim bor edi, Banu Rabi'a bor edi va bundan boshqa yana Xorasonning o'zini eskitdan chap kelgan qabilalar, mana bular bor edi. O'rtasida ta'assubiyatlar boshlandi. Janglar uzoq davom etdi. So'ngra Abdulloh ibn Xozim Abdulloh ibn Zubayrga bay'at qilib, uning xalifaligini tan oldi va u kishining itoatiga kirdi. Shom taraflarida esa Marwan ibn Hakam boshchiligida xalifalik e'lon qilinib, undan so'ngra uning o'g'li Abdulmalik ibn Marwan xilofat tepasiga chiqdi va bu xilofat tepasiga chiqqandan keyin asta-sekin Abdulloh ibn Zubayrdan yerlarni islomiy mintaqalarni tortib olishni boshladi. Iroqni ham 71-hijriy sanada Mus'ab ibn Zubayrni qatl qilib Iroqni o'z tasarrufozda ostiga olgandan so'ngra Xurosonni ham o'ziga bay'at qilishini talab qildi. Lekin Abdulloh ibn Xosim nima qildi? O'zining bay'ati Abdulloh ibn Zubayrga bo'lgan bay'atida qoldi. Men shuning itoatidaman. Abdul Malik ibn Marvonga bay'at qilmayman dedi. So'ngra Abdul Malik ibn Marvon tarafidan boshqa inson Xurosonga vali qilib tayinlandi. U kim edi? Bukayr ibn Ushah. O'rtada janglar boshlandi. Biroz janglar bo'lgandan keyin Abdulloh ibn Xozim Banu Tamim bilan ham orasi chiqishmayotgan edi. Buni siz oldingi darsimizda bilib o'tdingiz. So'ngra o'g'li Musoga aytdiki, sen oila a'zolarimizni olganda Mavarun Nahr tarafga o'tgan. U yerdan o'zingga boshpana topib, o'sha yerda yashagin dedi. Shunda Abloh ibn Xozimning o'g'li Musa 220 ta askar bilan o'zining oila a'zolarini bor narsalarini oldida Mavarun Nahr tarafga o'tib ketadi. u yo'lda ketayotib yana unga odamlar qo'shib askarlari Turistaga yetib boradi va yana o'zi qabilasi bo'lgan banu sulaymdan yana bir qancha odamlar qo'shilib ancha ko'payishadi va ko'payib borib u yo'lda bir kichikroq shaharchaga ro'baro keladida bu shahar bilan jang qiladi va bu jangda muso ibn abdullah g'olib chiqadi va anchagina o'ziga g'animatlar to'playdi So'ngra Buxoroga boradi. Buxoroga borib turib, Buxorodan o'ziga boshpana berishligini so'raydi. Shunda Buxoro hukmdori o'ylab ko'rib mashvara qiladiki, unga atrofidagi insonlar bu deydi, juda ayyor inson deydi. Uning yonidagi ashoblari ham juda ayyor inson, bulardan omonlikda yo'q. Ya'ni bular bizga bir narsalar uyushtirishligi mumkin. Biz bularga boshpana bera olmaymiz dedi. lekin boshpana bermasak ham unga biroz yordam ko'rsataylikki deydi bir qancha mol dunyolar beradi Musa bu mol dunyolarni oladida so'ngra samarqandga boradi samarqandga borib turadi bu yerda samarqand podshosi Torxon deb nomlangan bu Torxon unga mana shu yerda yashashligiga izn beradi va ikrom qiladi yaxshiliklar qiladi u Musa o'z qavmi bilan va o'zining askarlari bilan shu yerda biroz vaqt yashaydi lekin uning askarlari o'zlaricha bir narsalarni qilayotganligini ko'rib bu ish torxonga yoqmaydi torxonga yoqmasdan ularni samarqanddan chiqib ketishligiga buyuradi so'ngra muso samarqanddan ketib shahrisabzga boradi shahrisabzga borganda ular ham boshpana bermagandan keyin u yerda jang bo'ladi jang qiladigan bo'lsa shahrisabzning podshosi qarasa yengiladigan torxun bunga yordam beradida torxunni yordami bilan musoni shahrisab bizga kirishlikdan man qila oladi muso mana bu vaqtga kelib yetti yuzta askar to'plagan edi lekin torxunning yordami bo'lganligi uchun bu yerda muso mag'lubiyatga uchrab ko'p jarohatlar olib shahrisabizdan termizga qarab yuradi termizga borib termizni yaqiniga borib tushadi u yerda turganda termiz podshohi uni qal'aga kirishlikka va u yerda mehmon bo'lishligini taklif qiladi lekin muso o'zicha bu narsadan bosh tortadi yo'q kirmaymiz rahmat deydi so'ngra unga ba'zi bir hadiyalar beradi hadiyalar bergandan keyin muso bilan termiz shoh o'rtasida iliq bir aloqalar vujudga keladi o'rtada bir biri bilan yaxshi muomalalar qilishadi so'ngra bir kuni termiz shoh musoni qal'aga mehmon bo'lib kirishligini talab qiladi undan mehmon bo'lib kirishligini so'raydi shunda muso o'zining yuz yoki shundan oshiqroq askarlari bilan mehmon bo'lib qal'aga kiradi qal'aga kirgandan keyin mehmondorchilik ziyofat hamma narsa bo'lgandan so'ngra termiz shoh aytadiki endi ketishinglar mumkin ketinglar dedi shunda Musa nima qiladi men bu yerdan faqatgina yo bu qal'a mening uyim bo'lsa yoki qabrim bo'libgina chiqaman dedi. ko'radiki Musa u yerdan chiqadigan emas, ya'ni qal'ani o'zini qilmoqchi. O'rtada jang boshlanadi, lekin Musa u yer bu yerlarda ko'chib yurib va otasi bilan birgalikda janglarda qatnashib ancha tajribalari ortib qolgan inson edi bu yerda tezlik bilan qal'ani o'z hukmi ostiga olib uning podshohini ham va uning ahlini ham termizdan quvib chiqarib yuboradi kimki unga itoat qiladigan bo'lsa bu yerda qoladi shunday qilib yetmish birinchi hijriy sanada termiz shahrini o'ziniki qilib olgan edi Bu vaqtda Xurosonda ham janglar ketayotgan edi. Abdulloh ibn Xozim bilan Bukayr ibn Vishah o'rtasida janglar bo'lib, oxiri otasi Abdulloh mana shu yerda qatl qilinadi. Xuroson viloyati Bukayr ibn Vishah, ya'ni Abdul Malik ibn Marvonni bay'atiga kiradi. Bundan so'ra Musa o'z atrofiga otasining urug' qarindoshlarini va yana xavorijlardan qochib kelgan insonlarni ham atrofiga to'playdi. Bukayr ibn Vishahdan jang qilib qochib kelgan askarlar hammasi mana shu Musa ibn Abdullahning Termiz shahridagi qal'asiga kirib, mana shu yerda o'zlariga panohgoh, aqibgoh qiladi. Musa mana bu yerda turib, uning saltanati kuchaya boshlaydi. U atrofiga arablarni ham, ajamlarni ham yig'a boshlaydi va uning saltanati kuchayib, atrofdagi ba'zi bir mintaqalarni ham o'z tasarrufoti ostiga oladi. Mana shunday qilib Musoning Termizdagi hukmronligi taqriban 15 yil davom etadi u bu 15 yil ichida hech kimga mag'lub bo'lmaydi u doimo g'alaba qilib keladi uni aytishardiki u kunduzni avvalda arablar bilan jang qilsa kunduzning oxirida turklar bilan jang qilardi deb aytilgan mana shu xurosonga bukayr ibn vishah vali bo'lgandan keyin musoga qarshi hujum qilmaydi chunki endigina abdulloh ibn Xozimdan qutuldi uni qatl qilib Xuroson viloyatiga keldi. Endi bunga jang qilishlikni istamaydi. Undan so'ngra Umayya ibn Abdullah ibn Khalid al-Umawi Xurosonga kelib, u yerda islohiyat ishlarini olib boradi va ba'zi bir g'azotlarni olib boradi, lekin bu kishi ham Termizga qarshi yurish qilmaydi. So'ngra Hajjaj tarafidan Muhallab ibn Abi Sufra bu ham vali bo'lib kelganda yana Termizga yo'lish qilmaydi. Chunki bu kishi o'zi Iroqdagi fitnalarda juda ko'p janglar qildi. Yana bu yerga kelib ham ichki janglar bilan ovora bo'lishni xohlamasdan boshqa kofir min bo'lgan mintaqalarni fath qilishlik uchun harakat qiladi. Va o'z farzandlariga ham shuni vasiyat qilib qoldiradiki, sizlar Musodan ehtiyot bo'linglar. Agarda sizlar mana shu Xurosonda vali bo'lib turasizlar, to'inki mana bu inson o'rinda turarkan deydi ya'ni agar ularga qarshi jang qiladigan bo'lsanglar bu yerda yana ta'assubiy janglari bo'lib bu yerdan sizlar viloyatdan ketib qolishinglar mumkin degan edi otasining mana bu nasihatiga amal qilib yazid o'zining 3 yillik viloyati davrida musoga qarshi jang qilmaydi aslida bu narsani qilishligi kerak edi ehtimol ba'zi bir qiyinchiliklarga yo'l qo'yar, lekin bu narsa qilinishligi kerak bo'lar edi tarixda yazidning xatosidan deb aytiladi ya'ni uch yil voliy bo'lib tursa ham termizni qaytadan islomiy hukmronlik ostiga kirgizishlikka harakat qilmaganligini qoralanadi lekin mufaddol mana shu narsaga qasd qildi albatta mufaddolning musoga qarshi jangi juda bir katta shijoatni talab qilardi chunki xuroson ahli aytardiki biz musoga o'xshaganini ko'rmadik ham eshitmadik ham derdik chunki u otasi bilan birga ikki yil birga jang qilib yurdi undan so'ra ozgina nafar bilan chiqib ketib xurosondan movarin nahriga o'tdi va nafarlari ortib ortib hattoki termizdek katta bir shaharni o'z tasarrufoti ostiga oldi va shuncha yildan beri biron bir inson biron bir boshqa hatto musulmonlar tarafidan bo'lgan e, jaysh ham hatto kofirlar tarafidan bo'lgan jaysh ham buni qaytarib ololgani yo'q derdi lekin Allohning yordami bo'ldiki, mufaddal bu narsaga qattiq qasd qildi va o'z qo'shinlarini u tarafga yubordi. Marudan Usman ibn Mas'ud ismli qo'mondan boshligida bir qo'shin jo'natdi va yana Bax shahrida uning ukasi Mudrik ibn Muhallab vali edi. O'sha ukasiga maktub yozdiki, sen ham Musoga qarshi qo'shin yubor, ikkingiz birga Usmon bilan birga u yerda jang qilinglar dedi. Akasining mana bu maktubi yetib kelgandan keyin Mudrik ham zudlik bilan jangga hozirlik ko'rib, o'z askarlarini olib Termizga yurish qiladi. Va ikkisi ham daryodan kechib o'tib, asosiy qo'mondon Usmon ibn Mas'ud boshchiligida Termiz shahrini qamal qiladi. Bu Termizga borgan qo'shin 15 ming qo'shin edi. Va bundan tashqari yana Mufaddal bu askarlar bilan cheklanmaydi-da, Mavrun nahrdagi o'ziga sulh qilib ittifoqdosh bo'lib yashab kelayotgan sabilga ya'ni sabil bu xuttol mintaqasining podshohi bo'ladi hamda sug'ut mintaqasining podshohi torxonga ham maktub yozadiki sizlar ham bularga yordamga kelinglar deydi albatta ittifoqdosh bo'lgandan keyin yordam berishligi kerak va xosatan torxonni o'zini ham shaxsiy adovati bor edi muso ibn abdullah bilan ular ham o'z askarlarini olib kelishib usmon ibn masud bilan mudrika ibn muhallabga yordamga yetib kelishadi va ular Termiz shahrini to'laligicha muhosaraga oladi. Bu muhosara qattiq olinadi. Ya'ni ularga hech qanday yordam ham, hech qanday oziq-ovqat, dori-darmon, hech narsa kirmaydigan darajada qattiq muhosara qilishadi. Musa mana bu muhosarada bu qiyinchilikda ham ikki oy sabr bilan turadi. Bu muhosara ikki oy davom etgandan keyin Musa o'zining askarlariga aytadiki, chiqinglar men bilan. Qani yakkama-yakka va yuz yuz turib olishamiz. Hattoki to g'alaba qozonamiz yoki mana shu yo'lda mag'lub bo'lib ketganimizcha jang qilamiz deydi. Va yana aytadiki, bugungi kun yo sizlarning zafaringiz bilan tugaydi yoki sizlarning qatlingiz bilan tugaydi. Chiqinglar deydi, ular chiqishadi va sizlar avval turklarni maqsad qilinglar deb turklarga birinchi ya'ni Tarxonga qarshi jang qiladi. Va chiqayotib Musa o'zining o'rniga Termiz shahriga o'z jiyani Nadur ibn Sulayman ibn Abdullah ibn Xozimni tayinlab qo'yadida va unga aytadi: "Agarda men o'ldiriladigan bo'lsam, Termiz shahrini Usmonga topshirmagin. Sen bu shaharni Mudrik ibn Muhallabga, ya'ni Mufaddal ibn Muhallabning ukasi Mudrikka topshirgin" dedi. Chunki Usmonni yoqtirmas edi. Ammo Mudrik ham akasidek juda pahlavon, hurmatga loyiq bo'lgan inson uchun Musa shunday vasiyat qilib ketadi. Ular chiqqandan keyin qal'adan chiqib turib, Musa o'zining qo'shinini 3 dan 1 qismini Usmonga qarshi qo'yadi. Usmon kim edi? Oliy qo'mondan edi bu jangda. Mufaddal tarafdan yuborilgan. Unga 3 dan 1 qismini uning ro'barasiga qo'yadi-da, o'z askarlariga aytadi sizlar unga qarshi urushmanglar to'yinki u sizlarga qarshi jang boshlamaguncha dedi. o'zi va qolgan 3 dan 2 qismi askari bilan torxun askarlariga qarshi jang qiladi va bu jangda Musa juda shiddatlik, jasur inson edi. Tezlik bilan Tarxun do'stidan g'alaba qozonishga yaqin bo'lib qoladi. Tarxun hattoinki mag'lubiyatga uchrab qoladi mana bu o'rinda va darro borib askarlarini ushlab g'animatlarni olishni boshlaganda qolgan tarafdagi qo'mondonlar ham yordamga yetib keladi turklar boshqalar va yana boshqa bu mufaddal tarafidan jo'natilgan askarlar ham yordamga yetib kelib mana bu yerda Musa qal'a bilan endi dushman o'rtasida qolib qoladi. Qal'a tarafda ham musulmon askarlari bor va uning oldi tarafida ham yana o'sha mufaddal tarafidan yuborilgan musulmon hamda ittifoqdosh bo'lgan boshqa askarlar o'rtasida qoladi. Mana bu shiddatli janglar mobaynida Musa ham qattiq olishadi. o'z kuch quvvatini boricha jang qiladi hattoki uni otini oyog'ini sinadi mana bu otini oyog'i singanda u yerga yiqilib tushadi uning mana bu holatini usmon uzoqdan kuzatib turar edi bu holatda qolmaydida darra uni bir xizmatchisi kelib o'z otiga mindirib oladi usmon mana bu holatni aytib o'tdik kuzatib turar edi chunki bu bilan adovati kuchli edi qaradiki muso yiqilib tushib ham yengilmasdan shunday bir sakrab otning ustiga chiqib oladi mana buni ko'rib qoyil qoladi lekin nima bo'lgani ham dushman boradida boshqa askarlari bilan usmon u otni ham oyog'ini sindirishadi u otni ham oyog'ini sindirgandan so'ngra u ikkisi quli bilan birgalikda yerga yiqiladi va ikkisini ham va ikkisi ham mana shu yerda qatl qilinadi so'ngra usmonni nido qiluvchilardan bir jarchilardan bittasi jar solib aytadiki kimni yo'liqsanglar uni o'ldirmanglar ularni asir qilib olinglar dedi ularni asir qilib ushlashlik boshlanadi qarshilik ko'rsatganlarni o'ldiriladi so'ngra asirlarni ham o'ldiradi chunki bu insonlar islomiy xilofatga bo'ysunishdan bosh tortgan insonlar jamlangan bir qal'a edi jang nihoyalangandan so'ngra muso ibn abdullah va uning askarlari va boshqa asirga tushgan insonlar hammasi o'ldirilgandan so'ng muso o'z o'rniga jiyani nadurni tashlab ketgan edi. Navdor chiqadida men qal'ani topshirmoqchiman dedi. Lekin Usmonga emas, balki Mudrikka topshiraman dedi. Yaxshi dedi. Mudrikka topshirishadi. So'ngra Mudrik qal'a kalitini olib Usmonga topshiradi. Mana bu ish Hijratning 86-yillarini boshlarida bo'lgan edi. Albatta, aynan mana shu jang Mufaddalning eng katta islom ummatiga qilgan zafarli yurishlaridan biri bo'lib qoldi chunki ayni mana shu jangdan so'ra mavoro nahrda keng ko'lamdagi fathlar boshlandi muso ibn Abdullah qatl qilinganligini hamda termiz shahri yana islom futuhatlaridan bir futuhat sabablik yana islom mintaqalariga qo'shilganligini maktub yozib mufaddal ibn muhallab hajjaj ibn yusufga yuboradi bu g'alaba bilan uni xushxabarlantiradi albatta hajjoj bu narsani ko'rib turib ajablanadi ajabam bunga deydi biz deydi nimalar qildik desak u bizga darroda nimalar qilganligini aytadi deb bu narsadan ajablanadi lekin hajjoj muhallabning farzandlariga adovat qilib qolgan edi uning bu qilgan ishlari ham uning g'azabidan tushirmadi albatta uning adovatini ketkizmadi u mana bu ishlarga qaramasdan mufaddolni ham ishdan bo'shatadida uni ham o'z tarafiga chaqiradi va aytib o'tdiki u ham iroqqa borgandan keyin aka ukalarini hammasini qamoqqa zindonga oladi bahonasi nima edi o'sha musulmonlarni mol dunyolariga ya'ni baytul mollariga omonatdorlik bilan qaramayapti deganda balki bu narsa xato bu tuhmat edi e, muhallatning farzandi xossatan mufoddol uchun chunki mufoddol har doim taqsimotlarni o'z joyida o'z o'rinda qilib kelgan va hech qachon o'zi hattoki baytul mol ham to'plamagan edi u darrov har bir narsalarni tarqatib o'z egalariga yetkazardi nima bo'lsa ham bu ishlar bo'lib o'tdi va bundan so'ngra muhallabning farzandlari hajjojni zulmlardan qutuladi so'ngra hajjoj vafot etgandan keyin yana bular xurosonda va islomiy diyorlarning boshqa o'lkalarida katta yurishlarni va fath amaliyotlarini qilib boradi toinki hajjoj vafot etganidan keyin Chunki hajjoj bor ekan, ularni yana vali qilib qo'yishlik va yana qo'mondan qilishlikni aslo istamas edi. Alloh subhanahu va taolo ularni Xorasonda olib borgan ishlarini qabul qilsin va Alloh taolo o'zi xatolarini mag'firat qilsin. Inshaalloh endigi darsimiz Mavaron nahrni islom nuri bilan keng ko'lamda nurlantirgan inson haqida bo'lib o'tadi. Inshaalloh bu insonni Mavaron nahrda vali bo'lib kelishligi u yerda qilgan jihodiy ishlari toinki Xitoy yerlarigacha borgunicha hech ham to'xtamasdan islom uchun buyuk zafarlarni olib kelganligini inshaalloh biz keyingi darslarimizda aytib o'tamiz. Alloh subhanahu va taolo siz va bizlarni o'zining ulug' ne'matlari bo'lmish fath ne'matlari bilan ne'matlantirsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Va sallallohu taala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in.